يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا ثُمَّ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد enyi mlioamini toeni katika vile vizuri mlivyovichuma na katika vile tulivyokutoleeni katika ardhi wala msikusudie kutoa vilivyo vibaya hali nyinyi wenyewe msingevipokea ila ingekuwa mmefumba macho najueni kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosha na msifiwa الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم شيطاني انا anakutieni hofu ya ufakiri na anakuamrisheni mambo machafu Na Mwenyezi Mungu ni msamaha na fadhila zitokazo kwake. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa, mwenye kujua. Yu'ti al man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. وما يذكر إلا أولو الألباب yeye humpa hikima amtakaye na aliyepewa hikma bila shaka amepewa kheri nyingi na hawakumbuki ila wenye akili wama anfaqtum min nafaqatin au nadhartum min nadhrin فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار Na chochote mnachotoa au nadhiri mnazoweka basi hakika Mwenyezi Mungu anajua na waliodhulumu hawana wa kuwanusuru.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 ضربا في الارض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل اغنياء جاء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم na wapewe mafakiri waliozuilika katika njia ya Mwenyezi Mungu wasioweza kusafiri katika nchi kutafuta riziki asiyewajua hali zao wadhania kuwa ni matajiri kwa sababu ya kujizuia kwao utawatambua kwa alama zao hawang'ang'anali watu kwa kuwaomba na kheri yoyote mnayotoa basi kwa yakini Mwenyezi Mungu anaijua Allahu akbar Allahu akbar La ni bora ya mnachokipata kwa juhudi yenu na ambacho mlichowezesha kukitoa katika ardhi ikiwa kwa makulima au maadini au chenginecho wala msikusudie kutoa kile kilichoduni na kibaya katika mali na ilhali nyinyi msingekubali kuchukua hivyo ila ingelikuwa mmegubikwa macho au hamuoni huo ubaya najueni kuwa Mwenyezi Mungu si mwenye haja ya sadaka zenu na yeye ni mwenye kustahiki kila sifa njema na shukrani kwa alivyokuongozeni kuendea kheri na wema. Shetani anakutia ni hofu kuwa mtafakirika kwa kutoa na kazi yake kutia ila kila kitendo chema ili msitoe kwa ajili ya mambo ya kheri na mghurike na maasi. Na Mwenyezi Mungu aliye mkunjufu wa kusamehe ni muweza wa kukutoshelezeni hapana lolote katika mambo yenu linalofichikana kwake. Yeye humpa sifa ya hikma kusema na kutenda lilo la haki, ampendaye kati ya waja wake. Na mwenye kupewa hayo, basi ikapewa kheri nyingi, kwani kwayo ndiyo hutengenea mambo ya duniani na akhera. Na wala hawanafiiki kwa wadhi na mazingatio ya amali za Kurani, ila wale wenye akili sawa inayotambua ukweli, bila kupindukia mipaka kwa pumbao la ufisadi. Na kila mnachokitoa ikiwa kwa kheri au shari au mnacholazimika kutoa kwa utiifu, basi Mwenyezi Mungu anakijua na atakulipeni. Na wale wenye kudhulumu wanaotoa kwa ajili ya kujionyesha kwa watu au wale wanapotoa wanawaudhi maskini za Mungu au wanaotoa kwa ajili ya maasi hawatakuwa na watu wa kuwanusuru na adhabu ya Mwenyezi Mungu huko akhera. Na ikiwa mtazidhihirisha sadaka zenu bila ya makusudio ya kutaka kujionyesha kwa watu, ni vizuri kwenu, inapendeza na kwa Mola wenu mlezi inasifika. Na pindi mkiwapa mafakiri kwa siri ili msiwatie haya na kwa kuogopa ria yani kujionyesha, basi nayo ni kheri kwenu. Na Mwenyezi Mungu atakusameheni dhambi zenu kwa sababu ya usafi wa nia zenu katika kutoa sadaka zenu. Na Mwenyezi Mungu anayajua mnayoyaficha na mnayoyadhihirisha na anazijua nia zenu mnapodhihirisha na mnapoficha. sijuu yako wewe ewe Muhammad kuwaongoa hao waliopotea au kuwalazimisha watende khairi. Lilio juu yako ni kufikisha ujumbe tu. Na Mwenyezi Mungu humuongoa amtakaye. Na msaada wowote mnaotoa kumpa mtu faida yake inarejea kwenu wenyewe. Mwenyezi Mungu atakulipeni kwayo. Haya ni hivyo ikiwa mnapotoa hamkusudii ila kumridhi Mwenyezi Mungu. Na kheri yoyote mnayoitoa kwa njia hii itarejea kwenu na mtazipata thawabu zake kwa ukamilifu bila kudhulumiwa chochote. Na kutoa huko ni kwa kuwapa mafakiri ambao kwa sababu ya kuwania jihadi hawawezi kujichumia wenyewe au ambao kwa sababu ya kuumia katika jihadi wameemewa na kuweza kuhangaika katika nchi kutafuta riziki. Na juu ya hivyo, wanajizuia na kuomba omba. Asiyewajua huwadhania kuwa ni matajiri, lakini wewe utajua hali yao kwa alama zake. Na kila mtachokitoa kwa wema, basi Mwenyezi Mungu anakijua naye atakulipeni malipo ya kutosha.